cerita. Cerita ini dikirimkan Jimatres Pipit Banjarjo RT 21 Bojonegoro. Malam Jumat Legi. awakku kroso sayah banget amarga bubar kerja aku isih ngusungi kericak nganggo gledek ora krasa tibane ya wis dalu wektu kuwi aku ngusung karo kancaku sing jenenge Sulis sak bubare ngusung aku lan Sulis ora langsung mulih malah lungguh-lungguh ing ngisor wit pelem karo ngilangno pegel ora suwe Sulis banjur ngadeg karo ngomong Mas Aku tak mulai jumpa radio karo nggawe kopi. Mengko iso ngrungokke acara jimat ning Istana FM sinambi ngombe kopi ya. Aku mantuk-mantuk terus jawab. Yo, cocok kuwi. Aku yo seneng acara sing ngono kuwi. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, sore sulis mau aku dolanan HP karo nyawang jam tibane wis jam 10.45 menit ora suwe nggonku dolanan HP kuwi dumadan ana swara pitik cilik sing klik-klik kaya sing kelangan emboke aku ngadeg banjur tolah-toleh dasar dalu kuwi peteng ora ana sinaring bulan panggonan sing tanggo ngaso ya adoh saka kampung amung tanah kaflingan sing pating belentang Aku banjur bali lungguh ing isor wit pelemau. Durung jenak bokongku nemplek lemah dumadan krecak ing ngarepku longsor. mencolot kaget Waktu aku mencolot sulis teko karu takon Kenapa? Karu nyawang kericak ing pinggirku aku ngomong Buh, lagi wae aku arep lunggu tibane kericak kuwi longsor Karu mesem sulis banjur mesem sulis banjur nyetel radio Gusti bangun. Uh, Jimat, Jimat, Jimatku di mana Jimat? Aku rasa bar langsung nyandak kopi anget ing iskan banjur tak sok ning gelas. Suara asu baung sing teko radio kuwi ndadekake swasana tambah sepi. ora wedi merga ana bature lan ana wedang kopine. Semilir angin uga bisa ngilangake rasa sayah. Kanti tekun aku lan sulis ngrungokke acara jimat dalu kuwi. Sakwise arep mlebu acara paru kedua, ana suara wong wedok ngguyu cekikian. sulis ndangak mendhuwur amarga swara guyune wong wedok mau saka wit pelem sing tak gawe slenden aku banjur takon sapa sing guyulis karo nyilikake volume radione sulis jawab mbuh mas ora ana sapa-sapa mung gedeng pelem kang katon ireng Bersama mengudara Alunan darah krasa ora penak amarga kawit mau ana kedadian kang aneh kopi ing gelas mau tak ombe terus aku nyemet rokok karo omong-omong piye mulih hae tinimbang mengkono kedadian sing bebayani lho Sulis ngadeg banjur ngangkat radio karo iskan wadah kopi orang jawab ning banjur melaku buaya aku lan sulis mlaku rong jangkah dumadanan ana bayangan putih kang guyu ngakak. Ha <laughs> kuntan saknaliko kuwi dadaku ndrodhok jantungku humep koyo api pedhot iskan ing tangan kiwane suwis ceblok sak gelase ning gelas mau ora pecah mergo ngisore mung lemah aku lan sulis sak wetara wektu sinambi njupuk iskan lan gelas wayangan putih mau ora bali guyune sing akak mau ya wis ilang mung angin cilik sumribit sing tak rasakake aku lan sulis banjur neruske laku ing kono sulis ngomong setengah medeni Eh kan mas morine mbah bira narep golek kurban maksudnya piye lis aku kok gak ngerti ning pitakonku maura dijawab karo sulis Dheweke malah mlaku saya banter ninggalke aku. Prosoku mlaku ku ya wis banter ning aku tetep keri lan sikilku krasa saya abot. Prasana sing ora beres, aku mandek banjur ndiluk. Remeng-remeng ana tali ireng sing ngubet sikilku. Tali mau tak cekel. rasane adem tur gembuk uluku mengkorok karu kirik-kirik aku nyeluk sulis lis lis entah nono aku lis saat naliko kui sulis mandek tali reng sing ngubat sikilku mawis kasil tak uculi senajan aku ya wedi lagi wae aku arep jangkah mlaku ing ngisor ku ana iring-iring bunder kaya bal ireng-ireng mau duwe mata lan terus guyu peringisan sorot matane tajem nyawang aku kaya-kaya aku arep diganyang warasan aku terus melaku ning bali rengsing duwe motor mau terus ngetutne karo guyu duduk sionge ha <laughs> ha ha tanpo pikir doa aku melayu sak kayang-kayangku sulis takon ono apa mas? aku ran jawab terus melayu tumuju mah lalu kuih aku kelipan orang iso turu rosowet dilan redek campur aduk ning jeruati esoke aku banjur cerita marang sulis ngenani bal ireng sing duwe mata lan iso guyu kuwi sulis ya mung mantuk-mantuk ngrungokke ceritaku mau terus dheweke ngomong apa sampean lali yen cek bengi mau malam Jumat legi to Kang Ya mung sakmene wae cerita misteri soko aku kanggo pendengar jimat kabeh. Soko aku Jimatres Pipit Banjarjo RT 21 Bojonegoro bersama tim jimat.